Կառավարությունն ապրիլի վերջին սկսեց քննարկել սոցիալ-տնտեսական հետևանքները մեղմելու 8-րդ միջոցառումը։ Սոցիալական աջակցության ծրագիրը նախատեսվում էր կյանքի կոչել մայիս ամսին, սակայն պարզվել է, որ այդ դեպքում մի շարք խնդիրներ են առաջանում։ Հարցն ազգային ժողովի լիագումար նիստում падգամավոր Արամ Գրիգորյանը կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարար Վահրամ Արաքելյանին է ուղղել։ Նախարարի խոսքով առցանց դիմումների ընդունումը մեկնարկել էր հունիսի 12-ից եւ դրանից արդեն մեկ շաբաթ հետ հետո տեսականորեն կարելի էր սկսել ֆինանսավորումը։ Նախարարն առաջարկել է ֆինանսավորումը տեղափոխել հուլիս ամիս, ինչու պարզաբանում է երկու կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներ, որոնց մի մասը հայտագրվել են դոմատ կերպով, իսկ մյուսները պետք է լրացնային առցանց դիմումներ։ Հաշվի առնելով, որ ցեն կան ծնողներ, որոնք ծնողների հայտերը ավտոմատ լրացված են համարվել, իսկ երեխաները պիտի գրանցվեին, մենք ժամանակի շուտ ֆինանսավորելու դեպքում կստանանք մի իրավիճակ, երբ քաղաքացին ստիպված կլիներ երկու անգամ այցելել Արցախ փոստ կամ գնալ շրջենտրոն իր գումարը բանկոմատից կամ Արցախ բանկից ստանալու համար։ Դա Վահրամ Արաքելյանի խոսքով խնդիրներից մեկն է, Կա նաև վառելիքի ու կանխիկ դրամի խնդիր։ Գոյություն ունեցող խնդիրները հաշվի առնելով կառավարությունում աշխատանքային քննարկում կկազմակերպվի ֆինանսավորման մեխանիզմներն ու ժամկետները հստակեցնելու համար, ասել է Վահրամ Արաքելյանը։ Կարծում եմ հաջորդ ամսվա սկզբից մենք արդեն ամբողջությամբ պատրաստ կլինենք այդ հերթով այդ ֆինանսավորումները կատարել։ Մինչև 8-րդ միջոցառումը սոցիալական զարգացման ու միգրացիայի նախարարության միջոցով եւս 4 ծրագիր է իրականացվել։ Դրանց ընթացքի վերաբերյալ էլ նախարարը տեղեկություններ հաղորդեց։ Այս ընթացքում մենք փորձել ենք գրեթե 90%-ով հակել մյուս բոլոր ծրագրերի ֆինանսավորումը բառացիորեն 3 մենք նաև վերջին բազնամաշ ֆինանսավորել ենք եւ Արցախոստին եւ Արցախ բանկին։ Հարցադրման հեղինակ Արամ Գրիգորյանը դրական է գնահատում աշխատանքը, որ իրականացվել է կառավարության կողմից ի նպաստ բնակչության սոցիալական խնդիրների մեղմացման, սակայն հանրության մեջ բաց հարցեր այնուամենայնիվ մնում են։ Այնուամենայնիվ բնակչության իրազեկման համար ավելի հստակեցնենք այսօր պարոն նախագահի ուղղված հարցի նախագահ պատասխանեց հանրապետության վստահ, որ ֆինանսավորման բարագայում այս ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Եվ ես ուզում եմ հստակեցնել, հուլիսի սկզբին տրամադրվող գումարները վերաբերվում են մայիս ամսվան, չէ՞։ Վահրամ Արաքելյանը պարզաբանել է, որ սոցիալ-տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով շրջանառության մեջ դրված ծրագիրը վերաբերում է մինչև մայիսի 1-ն աշխատանքից ազատված կամ մայիսի 1-ի դրությամբ աշխատանք չունեցող անձանց։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։